para todos os a capital Está na última página. Gracias. Parabéns. negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos esperen el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber, el bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor, Hasta la bandera. que lleva al pueblo a la situación. En pie pueblo cero, a la batalla hay que derrocar la reacción. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas, a las barricadas, por el de la Confederación. Visca l'anarquia! Aquesta era la veu de, de Llum Ventura, amiga i companya que ens va deixar, va morir el passat 9 de juliol, i a, a la qual vam retre homenatge a un acte ben bonic, preciós, que va tenir lloc eh, passat dissabte, dissabte 2 de setembre, a l'Àgora Juan Andrés Benítez. Moltes persones, eh, a títol personal i també col·lectius, de tota la ciutat ens vam reunir allà per a, per a dedicar-li unes paraules i cançons, com ella també ens va dedicar. Des de Contrabanda FM, aquesta és la nostra aportació a aquest acte és l'enregistrament del mateix, el que sentireu en gairebé 3 hores de durada. Agrair també a Rebeca, eh, la sonidista preferida de contrabanda, sense la qual no ens hagués eh, sortit la, la connexió dels vells eh, aparells del local amb el, els molt més vells aparells de contrabanda. Doncs eh, aquí una salutació i llarga vida a totes les persones que estimen i que lluiten per un món millor. Mm -hmm. la especie que siempre es natural, que es grato su recuerdo, sincero y espontáneo, ruido de cuero y caños, sabor de barrio que separan la música inspirada del género que hoy llaman falsamente popular ha hecho que olvidemos el verso con Hola, buen día. Buen día i benvinguts, benvingudes, benvingut tothom a aquest acte d'homenatge i aquest acte de record de la nostra companya, la Llum Ventura. Que... Vale. Eh, tenint en compte que això va començar allò amb, una, amb molta passió i amb moltes ganes, però al mig de l'agost, que normalment teori, i teòricament està tothom, diguem-ne, els que poden, <laughs> estan allò el més lluny possible de la ciutat, jo crec que, que aquesta, aquesta, afluència, aquesta afluència de gent i aquesta meravella de gent tan interessada i amb tantes ganes d'estar de, de, amb aquest record diu molt, diu molt de la figura de la llum. ¿vale? Bueno, pues això, benvinguts, benvingudes. Sapigueu que, sapigueu que aquí, bueno, no sé si heu vist, eh, primer hi haurà tota una sèrie tota una sèrie d'intervencions de, tota la, de tots els grups, col·lectius, la família, òbviament, i, i, i, i tots els que tenien a veure que estaven, que, que van estar en aquestes, i que, van, i que ho van demanar i que estaven en aquestes, mm, en aquestes assemblees que es van fer. A la tarda hi haurà un moment també de microobert per tots aquells que, mm, donada la premora del temps, no, han pogut, no, no, no estan, diguem-ne, en la llista, per entendre'ns. Vale, també sapigueu que des de les 12 i, i fins després hi hi ha vermut, hi hi ha dinar. També que la, aquella petita però intensa biografia que va fer la llum de si mateixa al local l'ha fet, l'ha imprès i en una, en una edició petiteta d'aquesta de guardar molt prop del cor i que també la teniu, que també la teniu per aquí. I jo crec que a partir d'aquest moment eh, eh, podem començar, podem començar l'acte. Ah, Ostres, perdó, sí, tens tota la raó, <laughs> veus? per això estem tots aquí. A veure, hi ha un llibre, també han portat un llibre, eh, un llibre en blanc, un llibre en blanc perquè vosaltres ho feu el més negre possible. Negre en tots els sentits. Negre de paraules, negre de frases, negre precisament de del que significa el moviment llibertari. Aquest negre tan magnífic que porta l'horitzó. D'acord? Vale, doncs tenim tot això, podeu dir el que vulgueu. Mm, recordo a tots els que participen que, si us plau, facin arribar el text de, de lo que es dirà aquí dalt per poder després fer un recull i també utilitzar-lo en aquest sentit, que, o sigui, que les paraules tinguin més recorregut. I sense més podem, li demano, li demano al bebè i a la família que vinguin un moment perquè hi ha una cosa que és diferent a lo que estava previst perquè és absolutament necessari. I Ibrahima, sisplau, vine també. És que uh, són els directes. El company ha de marxar perquè ha de marxar i volia fer-li el lliurament d'una cosa molt especial. Muchas gracias por tu Y este le he hecho para la memoria de una grandísima madre, una grandísima mujer, una grandísima madre de familia que nos ha apoyado todo, que nos ha inspirado todo y por su memoria y ya queremos que se cambie el barrio y que se cambie a Barcelona que se cambia el mundo. Y esto le he hecho inspirado de ella mismo, porque cada día, gracias a Iñaki García, que me ha invitado de ser casi parte del colectivo del local, porque son gentes que me han acogido como padres y madres. Y cada día, si vengo para coger porque todos los días, desde casi hace 10 años, y mi, carro y lo dejo en el local. Y si vengo por la mañana, lo cojo y por la tarde y veo una grandísima madre, una grandísima señora que siempre está sentada en el escritorio de esta manera, con una falda negra y con esta ropa que tiene esto. Y una madre que nos ha ayudado a todo el mundo financieramente y mentalmente y que nos ha dado ánimo cada día. Si uno está enfadado, si uno tiene mal día, si llegas en el local y ves directamente la Yum y todo se te va. Y esto es muy grande, esto es muy fuerte y y las lágrimas son lágrimas que no es de ella. Esas lágrimas es nosotros. Le vamos a llorar todo el resto de nuestra vida. Y de verdad, muchas gracias a la familia, muchas gracias a Iñaki para permitirme de hacer esta obra y destinada por la familia. Y también en el futuro intentaremos hacer una grande que será aquí, este mismo lugar donde será sus cenizas. Y, y es lo que, lo que quiero hacer si me deja el colectivo de la agora y si me deja la gente. Y lo voy a hacer. Y de verdad, muchas gracias. Estoy muy emocionado, estoy muy contento de poder hacer la obra. Estamos aprendiendo. No somos grandes artistas artistas famosos, pero estamos aprendiendo cada día para llegar un día a top de los top para poder para podemos cambiar nosotros también, para que podamos aportar y también solicitamos la ayuda de todo el mundo para llegar donde están Unos artistas que son capitalistas y nosotros que estamos abajo queremos llegar también hasta donde están ellos. Y inspirando con estas grandes mujeres y es todas las gentes que están aquí, como Pera, como Iñaki, creo que llegaremos. Muchas gracias. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por haber venido al homenaje que dediquem a, la Llum John Ventura era inquieta y vital. Con todo el mundo hablaba y con todos congeniaba. Pasaba por la calle y todos le dirigían el saludo y la conversación. Era brillante y agradecida cuando conversaba y todos la recibían con gracejo y mucha concordia. Y se preocupaba profundamente por todos los problemas humanos que había a su alrededor. Donde ella presentía una cuestión humanamente problemática, allí se, se situaba dispuesta a compartirla y a enfocar su acción al arreglo del problema y al remedio que pudiera mejorar el deterioro, deterioro de las situaciones que existían alrededor de aquel espacio y en ese momento. Trabajó muy de joven en diversos oficios y su vida fue sencilla como lo es la de las personas humildes de gran valía. Gente que proviene del profundo y enraizado estrato del pueblo, de los siglos y de la historia y de la tierra que han pisado nuestros antepasados, los que han luchado con todas sus fuerzas para defender a la familia, para defender la vida y proteger a los hijos y a los amigos. Jun Ventura era inteligente y comprometida. ¿Cuántas veces se encontraba a alguien afectado por una situación problemática o comprometida? Ella se sentía afectada y buscaba la forma de ayudar a resolver el problema. Con todos buscaba solidariamente la forma y el método de apañar las situaciones agresivas o lacerantes en que se encontraban las personas que convivían a su alrededor. Su actitud era siempre solidaria y positiva, rechazaba los comportamientos pesimistas y las actitudes negativas. Estaba convencida de que lo más fructífero de la actitud humana y social era lo que más ayudaba a las personas y a los grupos sociales, la claridad, la ayuda mutua y la transparencia y lo demostró cuando fue a Sarajevo para cooperar y paliar en lo posible los desastres de la guerra, ayudando con material, con consejos y con personas conocedoras del tema para reiniciar y dar empuje a la Escuela de Peluquería de Sarajevo. Cuando se implicaba en la organización, eh, iniciaba la puesta en marcha del Festival de Flamenco de Ciudad Bella cuando organiza y empuja el proyecto de las zonas del 36, consistente en la recuperación de la memoria histórica y la cooperación y vinculación con la miliciana de la CNT, Concha Pérez Collado, para iniciar y empujar el proyecto. En el año 2014, liderado por Ada Colau, apareció el proyecto de Barcelona en Común. Le pareció a ella coherente y auténtico y entró a formar parte de Barcelona en Común para colaborar en la campaña para ganar el ayuntamiento. Y dio soporte a los manteros, participando en Traslamanta con el sindicato de vendedores ambulantes. Por esto, desde el Partido Popular se le pidió la dimisión de consellera y mantuvo su participación en todos los movimientos hasta el último día de su vida. Participó en numerosos recitales poéticos en el Ateneu, en el Pati Gimona, en Candeu, en el Centro Cívico de las Drasanas, en el Centro Cívico de la Barceloneta y en otros muchos espacios como Librería Antonio Machado de Madrid, la Librería Echegaray de Málaga o el Círculo Artístico de Granada, o algún recital improvisado en, en algún bosque. Como dice María Ángeles Cabré en el prólogo del libro Otro Mundo, quizás la poesía no cura todas las heridas, pero ayuda a caminar. Muchas gracias por escucharme. Haig de créixer, vale. Eh, la companya de Caladona, la dona, està per aquí? Bé, estimades i estimats, molt contentes d'estar aquí les de Caladona fent aquest donatge a la llum tan merescut. Mai no l'oblidarem la seva presència fidel i constant com a activista feminista i política llibertària, sempre al nostre costat en actes, manifestacions, reivindicacions. La seva trajectòria és important i interessant, costa destacar el més, el més significatiu. És curiós que el primer que recordem moltes és la seva activitat com a perruquera, primer a la sal, que, on les dones hi anaven a buscar informació sobre avortament, anticonceptius, suport i també a pentinar-se <laughs> i a xerrar. I després ho va ampliar-ho amb, el, amb la pelo famosa eh, lloc de referència de les dones que anaven a pentinar-se i alhora parlar d'allò del personal és polític. Jo n'hi havia, hi havien anat quasi totes les dones del moviment que ens passejàvem amb els seus pentinats memorables dient mira a mi què m'ha fet i a mi qui, que atrevida que m'he posat. I fèiem com molta comunitat feminista a partir d'aquestes modalitats <laughs> artístiques. La seva aportació, potser més rellevant i coneguda, que també ja s'ha dit, la divulgació de la, de la memòria històrica és haver agrupat i organitzat l'Associació de Dones del 36 per tal de que fossin reconegudes, que va trobar que eren molt desconegudes no? i poguessin transmetre un testimoni a la gent més jove i a la no tan jove, que tampoc les coneixia. Ell explicava que les volia conèixer totes, escoltar-les, que no es perdés la seva memòria i com a llibertari va connectar, com ja s'ha dit, a la Concha Pérez, perquè també hi, hi, havia d'haver-hi un anarquista. Si no hi ha un anarquista, això no funciona. I amb ella va, estar, va tenir fins a la seva mort una relació d'acompanyament i estimació permanent. La presentació d'aquest grup a les jornades dels 20 anys de feminisme al 1996, organitzades per la xarxa feminista a l'Espai de Caladona, va ser molt emotiva i va encetar un camí de reconeixement i genealogia feminista imprescindible per a totes, que des de llavors les vam estimar, seguir i agrair fins que ens van deixar. La llum era allà per presentar-les i ens deia, és molt bonic i significatiu que tant la presentació com el comiat el 2006 es fes unes jornades feministes on totes les feministes hi van poder fer el seu donatge. Les jornades del 2006 portaven el títol de Les dones sabem fer i fem saber un lema molt adient per a les dones del 36 i molt adient per a la nostra amiga Lluny. El seu testimoni es conserva en el llibre de les dones del 36, un silenci convertit en paraula que la podeu trobar a totes les llibreries i biblioteques i al centre de documentació de Cala Dona, si voleu. I també volem recordar la seva activitat, que també ja s'ha dit, dins de les dones llibertàries de la CGT, com a consellera de Cultura i Gent Gran de Ciutat Vella per Barcelona en Comú, on sempre la llibertat i l'alegria van ser el seu timó de relació amb totes les persones més, des més desprotegides i excloses contra aquest sistema heteropatriarcal, capitalista, racista, colonial i el que vulgueu, sobre el que ell va lluitar. I per acabar la volem recordar també cantant cançons llibertàries sempre que podia i els 25 anys de dona, eh, junt amb la de Santos, que està per aquí, ens van fer un recital on la seva veu va imprimir, va impregnar tota la casa d'alegria i de llibertat perquè si no es pot cantar, tampoc és la meva revolució. T'estimem, llum, i sempre seràs amb nosaltres. Que la batin i fet a propòsit. La primera intervenció d'una de les nostres corals, de la coral del Raval, i ara mateix, endavant. Els companys de les corals estan d'acord? eh, fet una, un escampall. Ara, així, ara fèieu ara no fèieu. Si us sembla bé fer dues i dues en lloc d'una, una i una, perquè és que si no, si cada vegada us fem fer tot això, em sí. sembla una mica bèstia. Sí, vale. Feu dues ara? Fem, fem dues. Quina altra? La, ens sembla molt bé. Hola, bon dia a tothom. Uh, faré un petit, uh, llegiré un petit escrit que hem fet els de la Coral Popular del Raval, en memòria de la llum. La Coral Popular del Raval està trista pel traspàs de la nostra companya Llum Ventura. Volem acompanyar la família i a les amistats en aquests moments dolorosos. Nosaltres, tot i la pena, no podem més que estar agraïdes pels moments i les vivències que ha compartit amb nosaltres. Som una coral petita que mitjançant la música volem oferir un espai de lleure i convivència al veïnat del Raval, sense oblidar les lluites que ens fan resistir en el barri on vivim. Els nostres inicis es troben en la lluita per reivindicar un nou cap Raval nord digne i la Llum Ventura en va ser una de les impulsores. La seva empenta i les ganes de cantar van portar a tirar endavant el projecte que anava unit amb la reivindicació de diferents espais per al barri. Primer a la Capella de la Misericòrdia i després a l'antiga escola massana ocupada. Amb la llum, la Coral ha actuat a la campanya per una plaça dels Àngels Verda, a la Festa Major del Raval, a l'Ateneu Enciclopèdic Popular i a l'antiga Massana. Amb ella sempre hem pogut gaudir de la música i la companyia amb tots els participants. La música sempre va ser una part important de la seva vida, una forma d'expressar els seus desitjos de llibertat, de sentir-se més a prop de la gent i un motiu d'alegria per a compartir la vida. Perdoneu. Ara, des de la coral a l'antiga Massana, només dir Només podem dir que et durem sempre als nostres cors i recordarem amb alegria els moments viscuts. estamos abiertos a que hay abiertas a que os apuntéis a la coral. Son los jueves a las 7 en la, en la ¿eh? em, la, una otra de las canciones que le agradava a la llum, que es l'homenatge a Teresa de l'Ovidi continuació, quan baixin els companys, eh, puja, puja el local. El posa i parla l'Iñaki. Hola. Bueno, agrair principalment a la gent de l'Àgora haver pintat el lavabo, les neveres, fer el dinar i arreglar l'espai perquè estigui millor que mai. Agrair-vos a vosaltres i recordar que aquesta capacitat de convocatòria que tenim en comú l'hem d'aprofitar i utilitzar per donar-nos suport i per lluitar junts, juntes, tal com volia la llum. I és un dels capitals que tenim al Raval. Aquesta capacitat de generositat, de no intentar eh, encapçalar les lluites, de fer-les en comú. El d'avui és un exemple d'aquesta possibilitat que ella practicava i que nosaltres volem continuar practicant. Així que us animem a fer la revolució tothom junts i a canviar aquest estat de coses insuportable. Per sempre llum. Recordar-te perquè continuïs viva, per la teva vitalitat, per les ganes de viure i de lluitar. La teva especialitat eren les relacions públiques i els xiringuitos, les accions al carrer acompanyant a la gent, així no t'avorries mai. Les teves permanències al local, sempre sentint la música, la música que t'acompanyava cantant i recitant. Alegria, senzillesa, efectivitat, que fàcil que ho feies tot. T'explicaves fent, gràcies a que li vas demanar a Antoni tenint la teva autobiografia, la teva vida explicada per tu mateixa. Naixida al Poble Sec, tots els barris de Ciutat Vella t'hem conegut, Ravalera i Dona Lliure. Sempre llum, sempre present. Patons. I la gent de la barra em recorda que tenim de Tàfon, que es veu com un de gent surt fora a treure pasta, doncs que qui vulgui i pugui pagar amb de Tàfon ho pot fer. Mm Ara em disculpareu perquè seré el mort en el bateig i, i no sé què en l'enterro, no sé com es deia exactament, però el nostre, el nostre company de l'Ateneu Enciclopèdia Popular no té la veu en aquests moments, la té més aviat de, per fer l'am de mafiós que, que per poder parlar aquí i per tant, si m'ho permeteu, en nom de l'Ateneu Enciclopèdia Popular llegeix, ho, ho llegeixo jo, d'acord? Espera, que me diuen que esperi un moment. vale. Bon dia a tots i a totes. Diu, seré breu. Frase famosa que serveix generalment per allargar-se fins a l'infinit, però que en aquest cas serà absolutament certa, perquè podria parlar moltíssima estona de moments, de paraules i d'anècdotes de la llum, sobretot perquè no parlo només per mi. Parlo representant a la teoria enciclopèdic, on, a més dels gegants propis amb ella, hi ha molta gent en la que conviuen diverses militàncies, que també han fet camins amb la nostra amiga i companya. En el nostre món, on lluita ideologia o aquella revolució que ens portarà a una societat justa i lliure no són només paraules, els nostres camins s'han creuat un munt de vegades amb el de la llum. Resseguim una història, com deien, de lluites contínues i també d'alegries compartides en l'espai i en el temps. I diem encreuar, però amb un significat un xic diferent. Un encreuament que serveix per trobar-se en un punt determinat, però que després no porta indrets diferents només que s'arriba per camins diversos a la meta compartida. Amb les dones del 36, amb les dones en general i en particular, amb les activitats de l'Ateneu, cantant a cor com a plaer comunitari o com a crit de lluita i de protesta, amb... no cal continuar, els nostres camins compartits i creuats són com un d'aquells dibuixos que es fan unint els punts, i avui el dibuix no està complet. En falten alguns punts. Ens haurem d'imaginar el dibuix sencer, un horitzó il·luminat recordant-te. Et trobarem a faltar. Bon vent a les veles. Ah, Mariona. Mariona? La negreta resistim al gòtic. Des de, des de la negreta del gòtic volem sumar-nos a aquest record de la llum, compartit amb tanta gent com podem veure en aquests moments. I avui estem aquí a l'Àgora, en aquest espai que, que també va ser el seu. La vida de la llum està lligada a Ciutat Vella i als seus barris. I els darrers anys va viure el gòtic. I com a dona solidària i compromesa, participant a tants espais de lluita i comunitat, va participar també a la Negreta. En el moment en què vam veure la necessitat d'obrir un espai per defensar les veïnes i evitar que haguessin de marxar del barri per l'especulació immobiliària, ella s'hi va implicar també, formant part de l'Assemblea de Resistim al Gòtic. Tots tenim al cap la imatge de la llum asseguda en una cadira juntament amb d'altres veïnes davant la porta d'una finca d'on volien fer fora una família, per aturar allò que molts cops semblava difícil però ella no defallia. Amb la Núria, el Pere, l'Esteban, formaven part del grup d'històrics del barri. Tampoc no oblidarem mai la imatge de la llum muntant una perruqueria al carrer Obradors, mentre fèiem resistència en contra el desnonament obert de la Manuela. Era així. Sempre portava alegria, tendresa i solidaritat. També recordarem a la llum participant en un altre una altra iniciativa sorgida de la Negreta, els Fem Plaça. Les trobades periòdiques en què ocupàvem una plaça, un carrer del districte, tot convidant-hi el veïnat a compartir el temps, l'espai, el vermut, el berenar, per fer comunitat i apropiar-nos d'aquest espai que era el nostre. Ara, allà n'hi faltava mai la llum, sovint amb una ampolla de vi blanc o amb el que fos per menjar i compartir. disposada a animar la canalla, amb els contes que ells llegia, sempre des de la seva mirada llibertària. No oblidem tampoc els incontables espais en què va participar la llum més enllà de l'àmbit de la negreta. Dona al costat de les dones, des de la perruqueria fins a la recuperació de la memòria de les dones del 36 amb la seva estimada Concha Pérez, que va acompanyar mentre va viure. bueno, seria impossible enumerar-los a tots. La recordem també passejant al costat del Pepe, el seu company, pels carrers del barri o prenent un vi blanc a l'hora del vermut a la plaça del Pi. Es fa estrany no trobar-la ara pels carrers, amb els seus vestits de topos o també a les convocatòries de qualsevol d'acció on sempre hi era. Però d'alguna manera serà present en aquestes i d'altres ocasions mitjançant la memòria i l'esperit que ens ha contagiat, perquè el llegat de la llum consisteix precisament en això lluita per la justícia social i les cures. Et trobarem a, molt a faltar i no t'oblidarem mai, Llum. Jo vinc a trencar, trenco la poesia, la lírica i parlo de la cuina, que m'han encarregat que us digui que hi ha a veure, hi ha un plat combinat de preu 5 euros, eh, que és, pot ser vegetarià, pot ser carnívor, pot ser carnívor fluix, carnívor fort, sang, etc. De tot, pot arribar a extrems insospitats. El menjar és molt bo i n'hi ha molt i s'aconsella que agafeu primer, ja sabeu, s'ha de passar per la cerveseria, recollir un tiquet, i no fer trampes, no falsificar etiquets, que anem tots molt justos i bueno, ja, ja està em sembla que no hi ha res més i afegeixo que a mi també m'han encarregat de cuina que a més d'aquest plat que val 5 euros combinat sueltos es venen xoripans a 2 euros que és un altre tiquet que és blanc vale? hi han dos tiquets vinga, Y ya me de 10... A no me l'acabem el menjar avui. Azul, plato combinado, blanco, choripán. ¿Para qué me has enviado si me lo estás diciendo todo tú desde ahí? Me estoy... Uh, els companys de l'antiga Massana, si us plau, podeu venir per aquí, el... que us he vist a tots dos, però... Ah, vale, <laughs> ara no us veia. Passeu. I la, i la coral dels alloflautes després, aneu-vos preparant. Us preparant. Des del respecte i l'amor del record que li tenim a la llum, li hem preparat aquesta carta des dels col·lectius de l'antiga Massana. Llum, ets important per a narrar la història la nostra història, pel país, pel barri, per l'antiga Massana i per moltes de les organitzacions populars que afronten els carrers de casa nostra. Vam tenir la sort de comptar amb tu per defensar la Massana amb la xarxa de suport mutu del Raval, per transmetre la cultura popular que ens va precedir amb l'Escola Popular, per organitzar-nos juntes al Sindicat d'Habitatge, per propagar l'art amb, el, amb el cor de Ciutat Vella durant la Massana Cultural i en jornades com la Festa Major o Sant Jordi a l'antiga Massana. L'antiga Massana som un espai sota control obrer que obre les seves portes a qualsevol col·lectiu del barri del Raval que tingui l'objectiu d'organitzar la lluita de les desposseïdes contra el capitalisme. Partint de les problemàtiques tan palpables que veiem a aquest barri, com la mercantilització i especulació de l'habitatge, la precarietat laboral, la violència de gènere i en les que els partits polítics han sigut tan incapaços de donar una resposta radical. Pretenem generar un poder propi que s'extengui cada cop a més àrees de la societat anul·lant progressivament el capitalisme i generant un nou món sense classes socials. Aquest objectiu, que hem compartit tantes en la història, tu també el tenies. Per tots els cops que van rebre del franquisme els teus pares i tu durant la vida. Veient el poc marge de canvi i millora per a les nostres que ofereix el capitalisme, sabent de la necessitat de militar, o com tu deies, de ser una agitadora social per obrir cada cop més la possibilitat d'un nou món, amb consciència pròpia. En la teva rutina, gairebé diària, sempre tenies un moment per a passar-te per l'antiga Massana, un espai on hi veies una potencialitat revolucionària per aportar el teu granet de sorra. Quan no tenies un acompanyament amb l'escola popular, un assaig del cor o l'assemblea del sindicat, entraves a l'espai i preguntaves si et podies afegir a la reunió que hi hagués en aquell moment. Sempre ens deies quelcom així. Jo ja sóc gran i no estic per a pensar en tots els detalls, però endavant les joves que lluiteu, perquè sou l'esperança de moltes de les que hem lluitat abans per acabar amb tanta misèria. Entusiasmada de que la gent jove lluiti perquè sabies de la importància d'aquest llegat, algun cop havies mencionat que ja t'estava bé tot el que fèiem, però que quan toqués posar, toqués posar bombes et tinguessin ben informada. Tenim present la teva força, igual que tu vas valorar la nostra. A l'antiga Massana hem après molt mentre ens compartíem Tu sempre a punt per explicar alguna batalla que ens enlluernés, present en els primers esdeveniments no mixtes i sempre disposada a escoltar i brindar per la lluita feminista. Venen sabides de ser insurrecta i no, compraure, no compraules amb engrunes. I cap com tu en sabia més de la necessitat de generar espais on les dones ens puguem organitzar, algú que vas batallar molt. En, aquest, en aquell 8 de març eh, tan estrany postpandèmia que ens vas explicar com va ser la primera clínica abortiva. El Sant Jordi, que ens cantaves cançons de mariners enamorats, en els aquelarres, els micros oberts i cada jornada que construïa a l'antiga Massana sempre tindrem present. Tu ens vas demostrar que no és cert que la gent gran no estigui interessada en la lluita i sigui reaccionària. També és possible combatre juntes, joves i grans, trobant per a cadascú el seu espai i construir el camí perquè aquest camí no el podrem veure si les que lluitem avui no recordem d'on venim. No podem deixar que ens robin la memòria, perquè oblidarem qui som i ens xocarem sempre contra la mateixa paret, o perdrem la convicció de que nosaltres podem gestionar el món sense l'ajut de cap patró. No deixarem que ens la borrin els que ens han tractat sempre en puny de ferro, ni que la convertessin en un record inofensiu. Llum, vas estar fins al dia de la teva mort al peu del canó, organitzant tota la misèria d'aquest barri, donant-li una consciència pròpia. Sempre ens acompanyaràs en el complicat i infatigable camí de la revolució, donant-nos l'energia necessària per a seguir, quan la policia ens empresoni o els feixistes els, ens, ens golpesin, recordant-nos l'importància de la nostra tasca i la viva esperança de les que ja no hi són. Ara ens toca seguir amb el teu llegat. Cada dia, als carrers, en desnonaments, a les manifestacions i a les reunions, per venjar cada cop que ens, ens han intentat callar i fer realitat els nostres somnis que, tant, que tantes compartim. Perquè sabem que és ara el moment de ser incansables, per tu i per totes les persones que ens han mostrat el seu coratge i l'empenta que ens ha fet més fortes. Llum, Llum per, per sempre. sempre. se oye? Sí? Hola, bon dia a tothom. Eh, avui estem aquí al coro dels Jaioflautes, que la Llum va participar amb nosaltres unes quantes vegades i sempre que ens veiem a les places o als carrers, sempre cantava amb nosaltres. Nosaltres fem adaptació de diferents cançons i les adequem a lo que a nosaltres ens agrada, no? de lluita, de, de carrer, no? és el que nosaltres volem. No? Llavors, eh, amb la llum, a part dels geoflautes, aquí també hi ha gent de la Casa de la Solidaritat, que són la gent que estan fent ara aquí els xoripans, eh, que sense haver pertànyer mai a la Casa de la Soli, amb el Pepe, es van fer moltes actuacions a la Casa de la Soli, la gent de la Casa de la Soli coneix tothom, a la, a la, dic coneix perquè jo sempre penso que me la trobaré quan, quan faci una cantonada me la trobo segur, amb els seus lunares, eh? i llavors hem, no hem volgut faltar aquest, aquest, aquesta trobada i cantem amb Record a la llum. És a dir, que moltes gràcies a tots i som una part de la coral. Nosaltres som 30 i pico i aquí hi ha una representació perquè molts estan de vacances, uns altres cuidant nets, és a dir, ja sabeu vosaltres què és això, no? Que veig moltes cavalleres blanques per aquí. Com veiem, som els Flautes. Gràcies. Cantarem dues cançons. Perdó. I avui contem excepcionalment amb un professor que és el Jorge el primer, Sarraute, el que va ser el nostre primer professor, de molts de vosaltres coneguts, gran professor. Nosotros los yayos flautas somos gente de primera Ser una a nosotros. ¡Aupa! Aún puede dar mucha guerra. Si somos muchos los yayos, en mantenernos despiertos, por luchar por ideales. ¡Aupa! no temerán los gobiernos. ¡Qué bien! mejor dejarse ver. ¡Qué bien, qué bien! Cantando cara al poder, los yayos con sus chalecos, va mejor dejarse ver. No perdamos la memoria, porque seremos ejemplo de nuevas generaciones. ¡Aupa! en juicio y conocimiento. Y si a alguno no le gusta lo que nosotros hacemos, que se haga la maleta a UPA y que se vaya al infierno. ¡Qué bien! mejor dejarse ver. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Cantando cara al poder. Los diarios con sus chalecos, va mejor dejarse ver. ¡Aupa! Nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. En pie ya yo flautas, en pie pinceve, en pie ciudadanos vamos a marchar, ocupando calles, ocupando plazas sin miedo ni sombras por la dignidad, ocupando calles, ocupando plazas, sin miedo ni sombras por la dignidad. Marchemos unidos contra los banqueros, contra financieros y la corrupción, contra los que quieren vender nuestra tierra nuestro patrimonio y nuestra nación. Contra los que quieren vender nuestra tierra, nuestro patrimonio y nuestra nación. Estamos a tiempo de dar la batalla, pero nuestra fuerza está en la unidad. Gritemos con fuerza, basta de recorte trabajo, salud y educación. Queremos que inviertan en ciencia y cultura, en ecología e investigación. Es el progreso, es el futuro. Fuente ovejuna será la inspiración. Abriendo caminos se forja la historia Jóvenes del mundo, poneros en acción. En pie ya yo flautas, en pie 15 en pie ciudadanos vamos a marchar. Ocupando calles, ocupando plazas, sin miedo ni sombra por la dignidad. Ocupando calles, ocupando plazas, sin miedo ni sombras por la dignidad. Uh, déjamela, déjala. Déjamela Déjame Más, que bajan. Déjamela, luego la Bueno, seguimos con Seguimos con las palabras de en el acto. Ahora al, el cole, eh, la, la, Julia del, del, del, colectivo de los jardines de, de dels jardins de Sant Pau. Ya no sé qué dic. <laughs> no sé qué dic. Hola, em sap greu perquè només sóc jo i després de l'èxit brutal que ha tingut aquest, doncs ara jo quedaré com una caca, però bueno, jo faré el que pugui, eh? <laughs> Eh! Bé, som del col·lectiu de, represento el col·lectiu de Jardins de Sant Pau, que és un col·lectiu que vam treballar i seguim intentant treballar. Espera. No, no, te vamos a apoyar con el número. Eh, amb els nois extutelats o no que viuen al carrer, val? La imatge que segur que totes les persones del col·lectiu Jardins de Sant Pau recordem de la llum és la d'ella asseguda al banc de davant del dia, esperant a les tardones per comprar sucs, madalenes, croissants i fruita pel berenar. Cada dimarts, al Parc de Sant Pau, el Parque Verde, com li deien els nois, fèiem un berenar on ens reuníem tot un grup divers i obert de veïns i veïnes del Raval. Segurament no tan sols ens ajuntàvem pel berenar, sinó també per poder estar tranquils, sense ser jutjats, i sentir, qui sap, l'escalfor de la família i de la xarxa del barri. La llum s'asseia i començava amb la resta a preparar el berenar i compartir amb els nois el berenar amb un somriure sense fer cap espaviento, de normal. Entre anades i vingudes, a vegades parlava amb algun que estava una mica passat de voltes, com si fos el seu net ja sabeu com li agradava acollir nets i netes a la llum. Va ser una de les persones més constants i per nosaltres va ser i és, sense ànim de ser embafadores, un referent de solidaritat i honestedat i una companya de lluita incansable. També li volem agrair que a través d'ella la seva filla Glòria fes de mestra de perruqueria dels nois i amb tota la seva generositat com podia ser d'una altra manera, sent filla de la llum, els hi permetés utilitzar tot el material i els hi donessin un altre espai de llibertat. Gràcies, llum, per tot el que has viscut, el que hem viscut i compartit juntes. Gràcies, llum. Ara, el, des del Cap Raval Nord, que he dit així sembla que estigués molt lluny. No, no, estic, no, no, no està a prop, gràcies. Bon dia a tothom, què tal? Uh, des de la plataforma per un cap Raval Nord digne, volem recordar la serena presència de Jum durant tota la lluita pel cap a la misericòrdia i mostrar el nostre agraïment per haver-nos acompanyat en tot moment. Va estar present des de l'inici la Llum, a les primeres assemblees i reunions que van fer al barri, a l'ocupació de la capella fent permanències també, a les manifestacions, encara plogués, ella sempre hi era. I amb el seu somriure, quan li van preguntar «Què tal, Llum, com estàs?», responia que contenta de veure'ns. I aquest, aquest era el missatge que, més enllà de sentir-se, sobretot es sentia i quina sort haver-la pogut gaudir d'aquesta manera. Recordem també a la llum, com no pot ser d'una altra manera, al local, darrere del xiringuito, quan calia donar un cop de mà qualsevol acte o presentació d'un llibre. I posant el cos als desnonaments amb el Pere. Mentre esperàvem a que arribés la comitiva, es explicava coses de la Peru, dels fills, de la família, i podia sentir la passió i l'orgull amb què ho feia. I pensaves, mare meva, quina vida més viscuda i quina sort coincidir en la llum. Ens agrada i reconforta pensar en la seva alegria, cantant a la coral del Raval, als assajos que sentíem al jardí dels Torangers davant de la capella. I l'elegància innata que tenia en els seus moviments, la manera de parlar, el seu to de veu, la seva amabilitat a l'hora de marxar, acomodiant-se de tothom un per un. No ens van poder acomodiar de tu llum com ho voldríem. És per això que aquest moment és tan especial i necessari per tancar el cicle. Tindrem sempre a la memòria la llum, que amb el seu nom ens guiava. Guardarem un joc al nou cap per a la llum, quan aquest estigui fet, per poder veure cada dia a l'anar a treballar. I com diu l'Iñaki, per no oblidar, que això és molt important, que el cap es farà a la Capella de la Misericòrdia gràcies a les veïnes que, com tu, ens va fer costat. Que la terra et sigui lleu, Ventura. Gràcies. Em penso que ara tenim un petit problema. Li tocava, li tocava parlar a l'Àgora Juan Andrés, però em diuen que no, no està la persona. Hi ha algun del col·lectiu que vulgui dir alguna cosa? Hola. Àgora, precisament... Clar, els d'aquí precisament estan ocupats fent que, que, aquest, eh, que aquest lloc sigui com és. La qual cosa Sí, ho deixem pel final, però de totes maneres us haig de... Ja, ja que estem parlant de l'àgora en aquest moment... Què? Ah, vale, espera. No, ja. Sí? Vale, ja, ja, ja ha aparegut. ja ha aparegut. I de pas ja sabeu. <laughs> Ja sabeu. ¡Venga, va. Una y dos. <laughs> Espera. Parla en eh? Ah, espera, parla. parlar. No, ¿Tú y yo? Escolta. Vale, vale. Ah, espera! Jefe. A sus pies. <laughs> ¿Por dónde vais a hablar? Eh. Uno y dos. Ah, son cuatro. Ay. No. Yo hablo como... como lo que te dé la como gana. gente que le gusta la imagen. Pero tú también parla, es que... ja. com, a, com a l'Àgora, com a... Sí, m'han dit a mi que parli, però, Ai, però és per sorpresa. Però si no tinc ni text ni res. Somos los independientes. Intentar comeros un poco el micro, que hay mucho micro. Eh, vale. sube, sube, Gracias, sube, corazón. Sube, sube, sube. Hola, bon dia, benvingudes, eh, benvinguts. Eh, estem contents, no se sent, Vale, ara estic cridant perquè se senti. Marta, si no subes al escenario me voy a cabrear. Sí, y más gente que tendría que subir, porque aquí hay una lista y me han dit Pedro, has de parlar com a l'Àgora, i me niego a parlar com, com a Àgora. Ja, ja m'enteneu perquè Àgora és, són moltes... Àgora és, ara això, això mateix... <laughs> Veieu? Veieu com... Ahí està. Àgora és tot això, Àgora és llum, vale? no tinc cap paper, no tinc res. enfadar, eh? Això, això és àgora, improvisació. Ens estimem molt a la llum. Eh, bueno, no sé, és que s'ha dit tot. O sigui, jo me l'estimo molt, aquí asseguda amb ella, xerrant, a les mogudes, quan hi havia un desnanonament, que me'n recordo que ella, ella seia a la porta fins que, fins que venia a la poli, doncs jo estava allà i li feia fotos, a vegades seia amb el Pere, els dos allà asseguts, fins que venia la poli, y es que han fet un, un encierro. Llavors, parleu, fotos? parleu. Fotos? Diu fotos? Este, aquest el fotògraf, no? no, pero hablen aquí, aquí. sí, eh, a Pedro y a mí nos gustan las fotos, nos gustan las imágenes. Cuando se dice vamos a poner fotografías de la YUM, ¿qué problema? La YUM estaba a todas bandas. Y a sortiran coses, no és problema, no hem de pensar, ui, potser no hi ha imatges de la llum, la llum està a tot arreu. Només avui, portant la càmera, com el Pedro, <laughs> portant la càmera per fer fotos, esteu tots, esteu tots, i esteu a mil històries, i esteu avui aquí. Hi ha una imatge que tot tots la portem al cor. Vull dir, sortirà o no sortirà, però al cor la que teniu és la mateixa que tenim tots. Això que quedi per endavant. Res més, no hi ha res més que dir. Vinga, va! Jo només vull recordar una cosa que per mi era molt important quan veia la llum, que eren aquelles conversacions on la llum et podia explicar què era per ella la vida i què era una vida digna i què no era per ella i com volia viure fins al final i parlàvem de la vida i parlàvem de la mort, que la gent més jove ens fa molta por i amb la llum podíem parlar de tot això amb una profunditat que et posava els pèls de punta i allà on estigues viurem dignament, viurem alegrement viurem. I Igual que viurem, morirem. Gràcies. I estarem pentinades. I estarem pentinades i maques. Per sempre, amor, llum, vent i ventura. Bé, bravo. dia, aquell dia, perquè vull, perquè tinc ganes que plogues. Sortir allà de casa, perquè vull, perquè tinc ganes que sortis. Tenia jo un paraigües, perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va rapar-se a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Vam viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure. Després varem parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou perquè vull, perquè no m'agrada aquest. I el vam veure millor perquè vull, perquè sé que és millor van menjar el més bo perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Van viure en gent preciosa perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella perquè vull, perquè estic far de fàstics. Tot era de tothom perquè vull, perquè tot és de tot acaba la cançó perquè vull tot comença en un mateix como homenaje a, la Ventura, como homenaje a su memoria, como homenaje a ella, pido un minuto de silencio, por favor. Estimada compañera Yum, tú eres una rosa roja, como las mujeres revolucionarias del 36, pues el fascismo no pudo contigo. Entre los matorrales y árboles a los lados de la riera y de los ríos, muchos de los que morían en aquella noche fueron enterrados allí mismo. Y a la mañana siguiente iban cargando los restos de los cadáveres encima de un carro y empujando este y a los caballos por todo el camino que los llevaría al cementerio de Casantúnez. A veces el ser humano responderá, pues en todo momento, para ser libre, tú mismo debes ser personalizarlo. Debe ser el propio impulso del destino de tu vida. Será un ejemplo más en todas y cada una de las luchas para demostrarte que valió la pena tu amor a aquellos que hoy perdido, pero que con insistencia y a lo largo de toda una vida deberás sentir que no luchasteis por mundos diferentes, sino que estas personas anónimas creerían en las confluencias de todo tipo de luchas. Y ya no serían las ideas, sino serían los compromisos y programas de cada uno de los nuestros. ¿Cómo debo de creer yo en lo espiritual o en lo divino o lo estrambótico si somos mar, somos ríos y al igual que con sus canales y afluentes se van entrelazando a lo largo del camino? Así también nosotros, a medida que nos vamos encontrando, y al final recorremos el camino en la coincidencia total. Y total es el mar. Es el mar donde vamos todos. Muchas gracias. Yo he, yo he repartido unas partituras de una canción que la cantábamos mucho con la Yum. Una canción Sí. A ver, la, y yo cantábamos mucho la canción. Es el, el gallo rojo y el gallo negro. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acabaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto si me borrara el viento lo que yo canto, se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara al viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un rayo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, sí que yo miento que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borra el viento lo que yo canto. Bueno, cantamos al ejército del Ebro. Parece. Está al inverso de la otra de la otra página. Y el ejército del Ebro, rumba la rumbada, El ejército del Ebro, rumba rumba rumbala. Y una noche en río pasó, ay Carmela, ay Carmela, una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bomba, rumba, la rumba, la rumba ya. Pero nada pueden bomba, rumba, la rumba, la rumba ya. Donde se abra el corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contrata que es muy rabioso, rumba, rumba, la rumba, Contrata que es muy rabioso, rumba, rumba, la rumba, la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba ya. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. continuem, continuem amb l'acte d'una manera igualment emotiva. Eh, Janet, si plau. On està Janet per aquí? Ah. Aquí, sí. Bueno. sobre todo, ¿eh? Vale. Bueno, después de las Maravillosas palabras que ha dicho Pera. Yo creo que poco puedo agregar más que decir que hoy, más que nunca, queda demostrado que en esta vida quien siembra recoge. Y Yun ha sembrado mucho durante tanto tiempo de su vida. Y aquí estamos nosotros que somos su fruto. Por eso, esté donde estés, querida Yun, te damos las gracias de corazón. Nosotras como putas, como mujeres que somos clase obrera, en el cual vivimos en un sistema capitalista, patriarcal y colonial y clasista, siempre hemos decidido que nuestra libertad existe y estará presente siempre. Y Jun, has estado con nosotras, has compartido Bermú has compartido bailes, has compartido manifestaciones y nunca te has avergonzado de nosotras como ninguno de los aquí presentes. Por eso doy las gracias y nada, que no olvidemos que la vida está para vivirla y que solamente las personas buenas se siembran y son las que no se pueden enterrar jamás. ¡Viva Yum! ¡Viva la Ágora! ¡Viva el Raval! ¡Viva Barcelona! ¡Y viva la lucha migrante! porque quieran o no quieran, venimos para colonizar Europa, porque el mestizaje está presente y volveremos a hacer la verdadera invasión de la Europa clasista, blanca y totalmente fascista. Nada más. Al fil, de, Estem a l'Àgora Juan Andrés i a l'Àgora Juan Andrés, com veieu, avui eh, la primera, una de les primeres coses que s'han dit és moltes gràcies, a, moltes gràcies a tothom per haver endreçat perquè estigui millor que mai, que és el que ha dit l'Iñaki al principi. Pues això no es fa sol, com en, tots els, eh, com en tots els jocs i com en tots els jocs de lluita es necessita gent que s'impliqui, no simplement que vingui de visita. Per tant, que sapigueu que això és un projecte que també necessita mans, que també necessita, necessita gent que s'impliqui, que obri, que tanqui i que assumir que aquest lloc pugui ser una gran àgora que és el que implica el nom des de, des de l'antiguitat. Un lloc on es pugui parlar i on es pugui i on s'hi puguin arribar i a fer moltes lluites. Ara tenim una, una intervenció poètica bastant, bastant important. <laughs> Un segon. apropem molt, molt, molt. del llibre de poesia del José Luis uh, Ruiz Castillo, nuestro Pepe, uh, Otro Mundo. Us fem una petita lectura que ell mateix ha seleccionat. Despierta, despierta de tu sueño, que la luz entra e inunda la piel y los rayos del alba penetran por los poros y se dispersan por todo el alma. La primavera es un arroyo de rosas que cruza el alma en flor de los jóvenes. Quieren beber la vida, quieren henchirse de ilusión cuando despunta el alba y no les preocupan ni las iglesias ni las mezquitas. Canta coplas nuevas con los viejos sones, con las letras viejas las mismas canciones. Tanto esfuerzo de ilusiones, tantos años de trabajo, tantos amores perdidos, por culpa de los amaños. Y sin embargo, hay personas que tienen huesos de santo. Se apagaron los faroles que había en la plazoleta, favor de nuestros amores, pero aún quedan estrellas. Cuando joven petenera, cuando vieja soleá, así has pasado tu vida entre el aire y el compás. El siglo se está enturbiando, los viejos sueños muriendo. ¿Hacia dónde irán las cosas con tantos nuevos enredos? Todo es mentira, porque nos han enturbiando las lentes con que vemos la vida. A la monja novicia le pusieron por nombre Sor Rita. No le gustaba. Y cuando llegó a monja, como Sor Raimunda, fue inscrita. Es la calle ancha de San Antonio donde vive una niña que tiene siete novios. La fugacidad del mundo es como una burbuja en una corriente del viento, como un relámpago en una nube de verano, como un fantasma en un sueño. A la guitarra, al de Raúl Verdejo. Per sempre, Llum està amb nosaltres. I gràcies, Pepe, per deixar-nos participar. I si això està sonant també és perquè el combinat Rebeca, Ràdio Contrabanda, amb la Lupe que presenta, està xutant. Agnese, estàs per aquí? Tira, la xarxa veïnal del Raval, ara mateix. Eh! Bon dia. Eh, llegiré un escrit eh, a nom de, tota, de totes les persones eh, de la xarxa veïnal del Raval. Vale. Ara sí? Vale. Bon dia. Eh, ara llegiré un escrit en nom de totes les persones de la xarxa Benal de Raval. Som la xarxa Benal de Raval, una associació de veïns i veïnes del barri de Raval. A la primera assemblea oberta que vam fer, ja vam comptar amb la participació i el suport de la Llum. Ella va ser una de les primeres sòcies, amb la voluntat de donar un cop de mà allà on fos necessari. Aquesta era la seva manera de fer. La Llum va ser una companya incansable, una veïna del barri gòtic i veïna adoptiva del barri de Raval. Ha participat en la denúncia i en les manifestacions contra els narcopisos, contra els botellots i en les paradetes informatives per organitzar i donar resposta a les demandes del veïnat contra l'excés de soroll. En totes les lluites hi aportava alegria i donava continuïtat al fil roig i negre de la història que ella representava. Estem molt orgulloses d'haver coincidit amb la llum en les nostres lluites i haver gaudit de la seva solidaritat i de la seva estima. Tenia una manera de fer i de ser que ens feia individualment importants, més que res perquè sempre preguntava pel teu company, per la teva companya o per les teves filles. Dins de les relacions de lluita i compromís tenia la inquietud per interessar-se pels altres. Llum, et tindrem sempre present i el teu record ens donarà força per continuar les diferents lluites que hem compartit amb tu, com la del cap a la misericòrdia, la de l'Agora Juan Andrés, la de la lluita per l'habitatge i contra els desnonaments, la de no l'ampliació del MACBA i la de la pacificació de la Ronda Sant Antoni i per la millora del barri. Gràcies per haver compartit aquest camí amb nosaltres. Gràcies, llum, sempre als nostres cors. Bueno, l'èxit ens està aclaparant, com veureu van passar, va passant el temps i, i cada cosa és més emotiva que l'anterior. Eh, intenté, intentarem fer-ho el més... Encara, encara, falten, encara falten intervencions i encara, falta, i encara falten intervencions poètiques i encara falten les, eh, les, eh, que les dues corals torni, tornin a sortir si us sembla, jo el que faria seria fer les dues corals, el que us falta per fer, fer-lo fer, seguit, una coral darrere l'altra, i després el que havíeu de cantar junts, aprofiteu, aprofitant que ja esteu junts, fer-lo, i després, continu i després continuar amb, les, amb, el, amb el que ens falta, de, en el que ens falta diguem-ne, de, d'intervencions, coi, que no em sortia, vale? Us sembla bé? Pues aleshores, a veure, pues aleshores la coral del Raval, la primen, va. Bona tarda a tothom eh, personatge del barri des de fa molts anys, soc trobador, animador, desanimat i, i boig, i utòpic i bla bla bla. M'agrada molt la cançó, vaig sentir una cançó i sembla ser que m'han deixat cantar-la i estava amb el grup mm, de la coral d'aquest grup. Ja m'he perdut. Ai, Genot. Genot Martorell. Aquesta cançó la vaig fer mentre feia de teixidor. Parava els talers i m'agafava la guitarra de 12 cordes i estava inspirada en una cançó de Pau Riba. L'artista se suposa que és un senyor, un pastor, que vol portar la gent d'excursió a cap a un paratge estètic, creatiu. Llavors aquesta cançó representa les ganes de fugir d'un món avorrit i bla bla bla. Quan digueu. venir demà de la muntanya, veureu com us ensenyo un invent un estel fet de paper de canya, que ens durà lluny, molt lluny amb el vent. Si veniu demà de la muntanya, veureu que Agafeu sac tenda de campanya, que anirem a l'espai imponent. Passarem sobre d'una masia il·luminada pel sol ixent. Com es van fent petites les ciutats, viles i els continents. Si veniu demà de la muntanya, veureu com us ensenyo un invent cel fet de paper de canya que ens durà lluny, molt lluny amb el vent.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 Agafeu la tenda de campanya i anirem a l'espai imponent. Deixarem ben a sota la terra i a l'esquerra la lluna lluent. Sortiré on no n'hi ha ni i dia a l'espai lluny, lluny de la gent. Mira que és bonic i com l'aire cap al cel estel de canya.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 El vestit d'en Pasqual, hòstia, este... Hola. Pasqual, no? Aquesta li agradava molt i molt a la llum, és el vestit d'en Pasqual. És complicat, eh? A veure, aquí ens ha de xiular, aquí, eh? Vale? xiula? enchufada. Ahí, ahora, ahora, es que estaba para abajo. Ahí. Ahí. Pues que no sé. ¿La mía suena, la mía? Sí. sí la mía suena. La vera, chao. cançó se la dediquem molt, molt, molt directament i molt especialment a la, a la nostra gran i, ama, i estimada Jum. Se la dediquem molt especial perquè hem fet, se, hem fet un arregló que la reflexa molt, molt de com era ella. I amb vosaltres en el riu vermell, però amb una, amb una lletra especial. Gràcies. Sí, salta el teu somriure. Dius que ens deixes, te'n vas junts d'aquí. Però és cor relevant el teu riure, tot cantant com ho feies ahir. Les cadires de sacs t'esperen carrers i les places també. Però el temps van partir la trinxera, saps que no sentirà el teu alè. Cantarem fins que no es facin fora, el teu record que et molt més d'ells tan sempre deshores. Per nosaltres, per tu lluitarem, cantarem fins que versis fora. Dins els deshores però no molt més, que deis d'ells tan sempre deshores ja jo els flautes per tu llençaré. Bueno, estem entrant a lo que se'n diu, eh, quan se'n diuen aquestes coses, se'n diu recta final, però és una recta final perquè segurament ho vam començar a organitzar a l'agost que no estava tothom, que si no aquesta recta jo crec que s'allargaria fins a l'infinit de col·lectius i de persones. A, continu... a, Ix, conyes, un moment. <laughs> A continuació, la de... A, eh, uh, sí, per, la, per tanquem, l'àurea per tanquem els CIES, ¿vale? Yum era una vieja amiga y compañera para quienes integramos Tanque Mercie. Nuestro colectivo es pequeño y su fuerza se debe a la multitud de alianzas con las que contamos. Algunas estáis por aquí y nos conocemos desde hace más de 10 años, como Tanque Mercie y desde hace décadas algunas de vosotras. Por ejemplo, Yum nunca llegó a formar parte de la asamblea, pero en cuanto convocábamos una acción estaba ahí apoyando discretamente, demostrando su rechazo al racismo institucional y a las violencias que genera. De hecho, la última vez que muchas vimos y pudimos hablar con Hume fue en la concentración unitaria del movimiento antirracista de Barcelona por la masacre en Melilla el pasado 24 de junio. Y es esa constancia en el sostener el trabajo de colectivos en los que crees y a quienes defiendes que ha hecho que Hume fuera tan querida la familia activista de Barcelona. Ese cariño con el que se te acercaba a saludar, a preguntar cómo estabas al inicio de las acciones, para demostrar que no estamos solas, que nuestras voces son múltiples y que tienen la fuerza de las vecinas organizadas, todas las que estamos aquí. No tiene sentido convocar acciones si solo vamos las convocantes. No tiene sentido hablar de interseccionalidad si no nos apoyamos las unas a las otras. Y aquí en el Raval sabemos mucho de esto. Desahucios, violencia policial, racismo, estigmatización, persecución a trabajadoras sexuales y a vendedores ambulantes, especulación, gentrificación, intentan acabar con el barrio y con las vecinas. Nosotras nos plantamos, nos abrazamos, nos coordinamos y cada una desde sus posibilidades plantamos caras a quienes quieren acabar con nosotras. Que cada una de nosotras lleve un poco de Ventura en su mirada la próxima vez que nos planteemos codo a codo frente al poder. ¡Viva Juventura! Ahora la compañera detrás de manta, Vicky. perdón. Ah, bueno. a las A cualquiera. Este me mola. Hola a todas. Antes de agradecer a Jun Ventura haber pasado por todas nuestras vidas, quiero agradecer a Ana, a Aura, a Yada, a todas las chicas que están trabajando hoy con la comida, esa barra increíble que nos está alegrando el día. <laughs> Lium Ventura, divina, divina, como diría Kevin. Kevin, que allá estarán dándole a la lengua. Desde el colectivo Tras la Manta estamos siempre agradecidas a la entrega afectuosa y valiente que tuvo Lium Ventura en la lucha antirrepresiva, vecinal y antirracista, que construimos en respuesta a la represión policial desatada en 2015 contra los vendedores ambulantes de, Barcelona. Su compromiso desde un primer momento en los mercadillos rebeldes de las Ramblas, en los que las compañeras y compañeros que podíamos anteponer nuestro privilegio de tener un documento, tan sencillo tener un documento, parece, ¿no? Nos colocábamos detrás de la manta o formábamos cordones para frenar la violencia policial ensañada especialmente contra el colectivo Mantero y que aún continúa y más recrudecida en los últimos días. Nos poníamos delante de la policía para que ellos pudieran vender sus productos, al menos un día a la semana, sin que se les decomisen material o sufrieran agresiones. La participación pacífica de Yum, que no pasiva, en estos actos, en los mercadillos rebeldes, en las ramblas, le significó, siendo consellera de distrito de Ciudad Bella, un pedido de dimisión por parte del PP. Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchamos? ¿Nos escuchamos todas? Sí. Vale, el PP arremetió contra Yum y en un pleno histórico, histórico, donde estuvimos todos los movimientos sociales, pudimos frenar ese pedido de dimisión del PP y hacer valer lo que hizo valer Lyum siempre, su cargo institucional para acompañar las luchas de la calle, de sus vecinas y de los colectivos sociales. Fue en un pleno histórico donde el del distrito, donde los movimientos sociales nos apersonamos para impedir que fuera cesada en ese puesto que ella supo hacer valer con su siempre característica discreción para interpelar a la administración. No será fácil y lo saben las compañeras y compañeros de los movimientos antidesahucios. Amanecer en un desahucio del barrio sin verte con tu banquito, con pera. No compartir manifestaciones y actos. Siempre estará tu sonrisa y tu anarco glamour a lunares flotando en el ambiente tu voz recordándonos que cantar y ser felices es la mejor venganza contra el enemigo. Y que estés donde estés, puedas descansar y tener espacio para recordar lo mucho que te queremos, el orgullo que significó contar contigo en la lucha y como decimos cantando, aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos, nos quedamos para honrar tu paso por los espacios compartidos y que nos mande siempre tu luz y ánimo para seguir adelante en la lucha, siempre. Lium, gracias, gracias, gracias, gracias, un orgullo. cambiamos, que, estamos aprovisionándonos de píxeles, creo. <laughs> estamos <laughs> Bueno, ya tenemos píxeles de sobra. Eh, <laughs> bueno, eh, ahora le toca a Santi de, Raval versus Borgs. Eh, bones. Eh, intentarem aportar alguna nou perquè s'han dit moltes coses i anaven a dir alguna que potser era massa llarg. ¿vale? Avui estem aquí totes per, per retre homenatge a la nostra amiga i companya Llum, però el, el millor homenatge que podem fer-li és a partir de demà és anar a les portes, aturades desnonaments cada vegada que Raval Rebel o el Sindicat d'Habitatge Raval convoquin. És defensar amb ungles i dents els nostres espais, com l'Àgora Juan Andrés, com l'antiga Massana i tots els que aconseguim alliberar en un futur. És que lluitem colze a colze per la nostra sanitat amb les treballadores del CAP i si cal ocupem esglésies. És que aturem l'ampliació de la merda del MACBA. És que lluitem perquè caigui el capitalisme és que quan Raval versus Vox convoquem i anem totes a fer fora els feixistes dels nostres barris, com ella va fer sempre, fins a l'últim dia. La llum ens ha ensenyat que, ha, que quan hi ha una injustícia se l'ha de combatre, que, que quan una causa és justa l'hem de lluitar fins a, fins a guanyar-la. Encara que sigui asseguda com una cadira, com ella feia cada dia als desnonaments o quan venien els feixistes. Totes les que estem aquí ho podem fer llum et prometem que no passaran. El millor homenatge que podem fer per la llum és que lluitem per la llum i per totes. Lluitem eh, per sempre llum. Ara, la darrera, la darrera intervenció poètica d'avui, quan li hem posat intervenció poètica, però la veritat és que eh, tot el que s'està dient aquí té una certa poesia, si no molta. Eh, cielo Andaban. Yum, esa persona indispensable que luchó toda su vida. Como decía Bertolt Brecht, hay gente buena que lucha un día, gente mejor que lucha mucho tiempo pero los imprescindibles son aquellos y aquellas que luchan toda su vida. Eso es lo que nos enseña Ayum y nos anima a seguir haciendo. A Yum le dedicamos Solo le pido a Dios, un texto de León Gieco cantado que vosotros conoceréis por Mercedes Sosa. y dice así, solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Que no me abofeteen la otra mejilla después que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que emigrar, obligado a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Malditos, malditos sean los que impulsan las guerras, clamó Julio Anguita. Gràcies, llum. Els companys de l'hòstia, si us plau. Estimada llum, eres tendresa i coratge, càlida presència, canta la vida i amor a la brega i un somriure de llibertat incorruptible. Estimada amiga, companya de tantes lluites, cada cop que ens ajuntem per parar un desnonament, pensarem en tu. Cada vegada que defensem el barri amb les veïnes, allà estaràs. Quan ens plantem amb els manters o les putes indignades davant la policia, allí et trobarem plantada filla orfa i retrobada de les dones del 36. Et sentirem en les cançons de les revolucions somiades i viscudes. Artista del cabell i feminista pionera, et, vareu, et veurem a la pelo i el 8 de març de cada dia, a les verdes i a les madures. Abraçades a la bona aventura, arrelant-nos en terra i entre rialles, brindarem per tu, inesborrable llum. El que van fer las compañías de l'Hòstia és que van vam recopilar anécdotas y records que tenían de la llum i hem ajuntat en diferentes textos. I llavors, este tenía que ser un texto colectivo y leído de manera coral, pero las circunstancias han, han hecho que seamos menos voces las que los leemos que las que el texto refleja. El texto habla por voz de la Marina de una YUM en la residencia Bertran Uriola, en nuestro barrio, porque tú y todas las que escribimos este texto somos y seremos siempre de la Barceloneta, vivamos donde vivamos. Yum, visitando a Concha Pérez. Yum, poniendo a todas las compañeras de residencia de Concha en Rollana y dinamizando un canto colectivo al que después de la pandemia, después de saber cómo son las residencias, cómo es esa residencia, le damos un valor aún mayor. Yum, en residencias de Yengran. Yum, fue consejera de distrito dos veces. La última conmigo, y ahora sí habla la voz de Gala, y creo que de las muchísimas cosas reivindicativas, de las grandes historias de lucha que podría poner de relieve aquí, lo que en realidad quiero destacar es que Jung fue la única de todo el equipo a la que la política le sirvió para ligar. Era espectacular ir con ella a las residencias de Yengran y ver cómo había cola para bailar con ella, cómo había entablado amistad con unas y con otros. Hasta uno de le tiró los trastos. Bueno, nena, a ver si cambia de bándol, me dijo guiñándome un ojo. Fundó el Grupo de Donas del 36 y de fet, nosaltres tenim aquí a, la amada, la filla del Miquel Pedrola, que es fa molta il·lusió que hagi vingut expressament per acomiadar la llum. Fundó el Grupo de Donas del 36. Recordaba muchos textos cuando se anunció que te había sido, querida, recordándote de manera formal. Nosotras te recordamos empujando la silla de concha, trayéndola a miles de viviendas, haciendo que luchas de hoy y de ayer se fusionaran en un presente que las unía a través de tus manos, de tus nudillos marcados, de tu tejer vínculos entre un pasado que era y es presente y un presente que también quiere construir futuro. Jung hablándonos de feminismos en un momento en el que poca gente hablaba, aunque ahora parezca impensable eso, a no ser que sea Rubiales, en una sesión de vecinas compuesta principalmente por mujeres que al ser preguntadas si eran feministas respondían nosotras feministas no, nosotras mandamos y los hombres obedecen. Y Yum sonreía. Yum, con su vestido de topos, en la fiesta mayor del Carré Pascadós, antes de que empezara la representación teatral de la compañía de Pepa, que es la voz que habla ahora. Todas cambiándose alborotadamente en aquel minúsculo bajo de la Barceloneta, que es el único lugar eh, que puede hacer las veces de camerino en el barrio. La obra va de los años 20, los atuendos están preparados y sin embargo estalla el pánico. No se ha previsto cómo, quién las va a peinar. No se puede salir allí al escenario en pleno siglo XXI para representar una obra de los años 20 con peinados de 2006. Es inviable. Y Yum tranquilamente empieza a peinarlas con lo que encuentra a su paso, como peinó a más de una y a más de dos en la puerta de un desahucio. ¿Qué me portas del cabello? Te l'ha la gloria? Em cada cop que nata la pelo. Las peinó. La representación fue un éxito y en la compañía, no hay duda, de que el atrexo peluquero fue crucial para ello. Yum. cantando con Muna a la guitarra en una esquina del carrer Pescadores. Yum diciéndome que se quiere jubilar de consellera, pero en realidad lo que quiere es disponer de su tiempo, cantar con los yayoflautas, irse con las putas, luchar por los manteros sin que el PP le pida a la división que la dejen en paz hacer permanencias en el local, dedicarle tiempo a su bisnieta adoptada. Jung adoptaba gente, a mí me adoptó un poco, a la concha la adoptó del todo, a todas nos adoptó un poco. Jung no quiere jubilarse, quiere ser dueña de su tiempo y de su vida, está en su ADN, y esa es quizá la mayor enseñanza que nos deja. Os confesaré que al principio que me he perdido como Rajoy. Os confesaré que al principio, muy al principio, hubo quien criticó a Yum en Lostia diciendo que era alguien que solo quería figurar. Los mismos alguienes que poco después entendieron que no era figurar lo que buscaba Yum, era tener presencia. Yum nos enseñó que había que visibilizar la presencia de las mujeres, que si tú no te quieres poner en primera fila de la foto, ya me pongo yo que no vaya a ser que salgan solo los tíos pero ella no quería figurar nada más lejos, ella quería disfrutar, saborear las luchas, lucharlas con cariño y dignidad. Te estimo, me decía muchas veces, a mí y a muchas otras. Qué raro es pronunciar esas palabras a pesar de lo presente que está este sentimiento entre nosotras. Ella lo decía. Para mí es otra de las grandes lecciones feministas de la YUM, saber decirnos que nos queremos. Us estimem, te estimem, YUM. Guerrilla hi Raval? Hi ha, hi ha la, la persona que havia de... Perquè aquesta sí que no la tinc controlada. No? Vale, doncs pues si no... Aleshores ja passem a, met, a Metxineres, sisplau. Ah, Mastegar i parlar al mateix temps no, no? en primer lloc, agrair a l'Àgora i a totes les que feu que l'Àgora estigui preciosa en honor a la llum un dia com avui. Des de Metzineres no podem més que estar agraïdes. La llum ens va donar la benvinguda al barri, va insistir fins que va poder participar-hi. Va ser amb un taller. Impressionant com va aconseguir que, per uns minuts, el nostre local caòtic es fet silenci, per donar espai als seus cants. Hem de reconèixer que lo d'ensenyar cançons de la Guerra Civil no va tenir gaire èxit, però ara me'n comentaven que sí que va tenir molt d'èxit tenir cançons de la Sara Montiel. Però això no era lo rellevant. Lo rellevant era en aquells minuts de complicitat en dones que sovint el que rebem és exclusió i estigma, des del respecte i sense condescendències. Des d'aleshores, molts moments compartits de lluita llibertària, feminista i antiprohibicionista. Llum, t'estimem i et trobarem a faltar. companyes de, de la CGT i d'Acció Feminista i Dones Llibertàries i, bueno, totes vosaltres, <laughs> totes vosaltres. Bueno. Hola a tothom. Aviam, som grup de dones llibertàries i de la CGT, la, la Sònia, i la mà de llibertària mà que, no que no vol pujar, està fent fotos, i la... Eh, L'Elisenda, que és del confederal de la CGT, delegada d'autobusos de Barcelona. Oh! I volem fer aquest recordatori per la llum, no? En primer lloc, se'm fa molt difícil parlar de la nostra estimada llum. No comptar aquests dies amb elles amb els seus consells Costa. Només fa dos mesos que varen parlar que ens ajudi, com sempre havia fet, a la campanya que ha començat aquest any, que la lidera l'ICD, però que és en homenatge a la Balbina Pi. La Balbina Pi era una dona anarquista del sindicat de la CNT que el 1918 va organitzar la primera vaga general de dones a Sabadell contra la carestia de la vida i la puja de lloguers. La llum en sabia molt, de, sobretot, de quines portes i a quins llocs havíem de tocar per poder organitzar una bona campanya. Eh, la, la llum la coneixem del barri de la Pelu, però sobretot la coneixem com a dona feminista i activista del barri des de sempre. Des de Dones Libertàries, aquestes quatre línies volem destacar. Primer de tot, que s'ha dit, però volem tornar-ho a dir, la solidaritat i el compromís d'ella amb les dones contra la guerra de Bòsnia. No era gens fàcil i ho recordem perfectament. En segon lloc, la seva intel·ligència, creativitat feminista per reunir un grup de dones del 36, grup divers, un grup que va reunir molt divers i que va fer molta feina amb els joves d'escoles i instituts. I de, era una generació que havia, havia, havíem oblidat i que ella va posar sobre la taula. El seu amor per la Conxa Pérez anarquista de la CNT, eh, la llum eh, amb, els seus, amb les seves explicacions creiem que era una forma de recordar el seu passat com el de tots que està present, el passat anarquista, un reconeixement al seu pare i a la seva mare. Des de Dones Feministes de la CGT recordem els actes sobretot del 1914, quan va morir la Conxa juntament amb la CNT que vam organitzar per fer memòria a la Conxa Pérez. Llum, eh, eh, companya llibertària, recordem una dona feminista, radical, molt generosa, en una època en què era difícil ser feminista, molt, molt difícil. Tres fills i una filla, en plena dictadura. Eh, defensava l'amor lliure, el dret a l'avortament, moltes coses que, ens, que semblen eh, impossibles en una època. Eh, llibertària radical i d'acció directa. També volem destacar i volem constatar aquesta forma tan personal de pujar la lluita per la independència de Catalunya, que ens vas ajudar molt. Llum, estimada, feminista, dona lliure, et trobem a faltar, et recordem sempre, ets un gran exemple, per totes, un, ref, un referent. Gràcies, Llum, per acompanyar-nos, dones llibertàries i el grup de CGT de dones feministes. Visca, visca, visca la lluita feminista! Visca, visca, visca la lluita feminista! Ara, la Sònia Torres, que segurament escriurà algunes coses sobre ella, ella és periodista, historiadora, eh, llegirà també un petit resum que ha fet aquesta nit sobre la llum. Hola a tothom, em mm, sentiu bé? M'allunyo una mica? Bé, a veure, jo avui en aquest acte d'homenatge a la llum doncs eh, se'm fa molt difícil en resumir en tres minuts l'experiència de vida amb ella, però ho intentaré compartir en totes i tots vosaltres eh, doncs, tota una vida amb la llum. Um, la llum Ventura Gil va néixer al Poble Sec l'any 1941 i és filla adoptiva del Raval de tota la vida, sempre una dona compromesa i avui intentaré fer aquesta semblança d'una vida compartida, com dic. Activista incansable, còmplice de la lluita feminista, companya de dones llibertàries, dones lliures, amiga estimada, tota una vida compartida en innombrables actes i manifestacions. De ben jove, amb només 17 anys, acabada d'arribar a Barcelona, jo als anys 80, ens varen trobar en aquella Barcelona rebel i revolucionària dels Ateneus Libertaris, el Cafè Voltaire, la Sala Celeste, la plaça Reial del Carme, del Sidecar. Un entorn on la Pelu, que tot just acabava d'obrir al carrer Argenteria, ocupava un lloc singular. En aquest espai, recordo, que s'hi respirava un ambient especial, de gaudi i de benestar, de llibertat. Era un entorn pròxim on hi brillava la creativitat i en el qual la llum s'hi movia com peix en l'aigua. I ja aleshores es va convertir en un dels meus referents estètics i contraculturals. A partir dels anys 90 varen coincidir altres espais d'interès mutu per la memòria històrica, el pensament llibertari i la lluita feminista. Confluència que trobava, que ens trobava les dues a l'Ateneu Enciclopèdic, a Cala Dona, a l'Espai Obert, la Rosa de Foc, el local. Però va ser a partir de març del 2002 on la confluència ja va ser doncs, permanent arrel de que ella va ser el moment en què va conèixer la nostra estimada Concha Pérez de CNT. La va conèixer als locals de CNT i des d'aleshores es, es, va, es varen convertir en inseparables. Amb Concha m'unia a mi una profunda amistat que venia de lluny i per això varen coincidir les tres moltes vegades. Aquells anys, amb l'Associació de Dones del 36, vàrem organitzar trobades, de les quals recordo especialment una al Centre Cívic de Can Basté, de Nou Barris, amb la qual Trinitat Gallego del PSE eh, va exposar de forma parcial uns fets de la Guerra Civil. I allà hi era també la nostra Concha Pérez per a completar la història amb les accions de la CNT i la participació de les dones amb la seva militància i la seva lluita antifeixista. Quan ja en una edat avançada la Concha va tenir la necessitat de sortir del seu habitatge habitual del carrer Riereta número 23, i més endavant d'anar a una residència, la llum va prendre part i la va ajudar moltíssim. No oblidarem mai llum. I així la Conxa finalment va poder ingressar a la residència Bertran Oriola de la Barceloneta i va estar fins que va morir el 17 d'abril de 2014. L'efecte era mutu i Llum sempre deia que li estava molt agraïda a la Conxa perquè havia estat com la mare que no havia pogut conèixer bé i a través d'ella havia pogut retrobar el seu pensament llibertari. La mare de la llum es deia Llibertat. Va morir quan ella tenia només 7 anys. I la seva filla, la seva família materna era anarquista i això va ser el retrobament que va trobar la llum amb la Conxa i que ens feia coincidir a totes juntes. El novembre de 2019, Llum i jo ens varen trobar a casa seva al carrer de la Palla 8. Jo tenia interès de recollir la memòria i els records de la Conxa Pérez, i va ser una excusa perfecta per retrobar-nos, per passar una bona estona i compartir records. Llum, companya estimada, et trobarem molt a faltar. liberté, longtemps je t'ai gardé comme rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer, même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle Jolière ja estem acabant, només eh, ara, ara mateix eh, la, serà, la, serà la, pròpia, la pròpia família de la llum la que us expliqui què, què volia la llum i, qui, i quin serà l'últim acte d'aquest matí, però abans volem eh, deixar pas a una convocatòria. En la que seguramente estaría Llum este lunes a las 7 de la tarde aquí en el Ágora. Tenemos aquí a Miriam Medina, la mamá de Sebastián Borón, un chico asesinado con 17 años hace 26 años en Argentina por la policía, eh, por un genocida eh, de la dictadura. Y vamos a compartir el día lunes a las 7 de la tarde aquí con mucha colectividad argentina también, pero de toda Latinoamérica y también para que unamos luchas antirrepresivas de un lado y el otro de la orilla Estaremos aquí con, con Miriam compartiendo cómo colectivizar esos dolores terribles de las pérdidas. Yum se fue como se tenía que ir, con su glamour, dejándonos un montón de enseñanzas, pero hay muchas vidas truncadas por el racismo policial, por, por el fascismo, por todo lo que combatía Yum también. Lamentaremos no tenerla este lunes allí con nosotras, pero vamos a estar con Miriam y con un montón de compañeras y les convidamos a venir al Ágora Juan Andrés, que es un espacio de vida, que es un espacio que se creó a partir de la muerte de Juan Andrés Benítez aquí, aquí, aquí, aquí atrás, en manos de la policía y que lo convertimos en amor, lucha, en dignidad y resistencia. Pues sigamos manteniendo este espacio de esa manera respetándonos entre nosotros, respetando la vida y combatiendo al enemigo que es el racismo, el fascismo y eh, la muerte institucional, la que nos persigue por ser marrones, negros diferentes, por ser libertarias y bueno, nada, en honor a la YUM también el lunes estaremos aquí tomando unos matecitos, charlando con, con Miriam Medina, que es una gran luchadora que formó Madres en Lucha en Argentina a partir de la muerte de Sebastián Borón. presente, ahora y siempre. Gracias. Si us plau, puixeu. On heu anat? M'heu desaparegut. La... Ah, un segon, sisplau. Recordar-vos recordar que teniu un llibre un llibre en blanc per fer-ho semblar més negre amb els vostres pensaments i que els, els pensaments siguin gairebé això, una bandera negra. Vale? El teniu aquí a la, a la taula que estic assenyalant, si és que se'n veu. <laughs> Vale? repitiendo sin Cantando está mirando acá, mirando allá, volando se alejó Qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo azul turquí. Desde aquel día se recuerda el indiecito cuando se oye como un eco a los chowis. Es el canto alegre y entonces, y bajaremos, iremos allí juntos, tú le dices a él dónde lo tienes. ¿No? No, lo he Bueno, Sí. A ver, eh, ya sé que se ha hecho muy largo, pero este final va a ser como de tralla, entonces, os pediría un poco de atención. Miquel es net de la YUM, Ana es de Putas Libertarias y la jefa del Ágora. Eh, entonces, la familia, la familia de YUM eh, ha cedido una parte de las cenizas para echarlas en el ágora, para todo el simbolismo ¿eh? que hemos hablado de siembra y de florecer y tal. Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. Tampoco vamos a hacer eh, el ceremonial del poder, pero sí el nuestro. Entonces, que sepáis, pues cada cual a su manera, pero bueno, es una cosa solemne. Miquel le dará a Ana, iremos a la zona aquella, si podéis dejarla un poco, la zona de, ¿no? de jardín, aquellas de flores. Quien quiera, pues que se acerque y eh, Ana ¿no? echará la parte de las cenizas de Jun para que pues siempre quede aquí en el Ágora por los siglos de los siglos. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ello agradecer a la familia y que, bueno, yo creo que es muy bonito que esa parte de YUM, eh, aparte de la que nos quedamos en nuestros corazones y en la memoria, físicamente esté presente aquí. Venga, pues vamos a ir. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayéndose murió, y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio en Chogui se convirtió. Cantando está mirando acá, mirando allá, volando se alejó. Qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo azul turquí. Y desde aquel día se recuerda al indiecito cuando se oye como un eco a los yogui alegre y bullanguero del precioso naranjero que repite su cantar. Salta y picotea las naranjas, que su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Cantando está mirando acá, mirando allá, volando se alejó Qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo azul turquí. Desde aquel día se recuerda el indiecito cuando se oye como un eco a los chowí. Es el canto alegre y bullanguero del precioso naranjero que repite su cantar. Salta y picotea las naranjas que su fruta preferida, repitiendo sin cesar. mirando, acá mirando, allá volando se alejó. Qué lindo ves, qué lindo va perdiéndose en el cielo azul. I ara simplement, si gireu una mica el cap, podreu sentir a la, a la, a la Glòria que us dirà les últimes paraules d'aquest matí. Bona vida a totes les persones humanes que sou avui aquí. Vull començar donant-vos les gràcies de tot cor a les que heu organitzat aquest homenatge. I no és, no és un agraïment protocolari, és un gràcia real, gegant, perquè heu materialitzat el desig que la llum expressava quan imaginava el seu comiat. Em deia, Glòria, quan jo mori, vull una festa, amb menjar, vi, birres, música, poesia, cançons i gent. Que vingui molta gent. L'últim cop que m'ho va dir, li vaig respondre «Això no m'ho pots demanar, mare». No a mi. Li vaig recordar la meva incapacitat per la sociabilització, tan diferent som, i, quan arribés, i que quan arribés el moment jo no estaria per festes. Em va deixar anar un... D'acord, total, jo ja no hi seré. Per tant, vosaltres esteu fent avui el que ella li hagués agradat. Gràcies, de veritat, reals. No. Com ja vaig dir el dia del seu comiat, la llum Repartia amor, amb majúscules. En parlava i en donava carretades. I de la mateixa manera, amb idèntica naturalitat, ens parlava de la mort, també amb majúscules, amor i mort. Ens va ensenyar a estimar i també a morir. Les que la coneixíeu bé recordareu que la sortida d'aquesta vida era un tema recurrent el dret a deixar d'estar viva quan una ja no li veu sentit estar-ho. El dissabte 8 de juliol vaig estar amb ella per la tarda. Havia caigut feia 10 dies. Creient ella, i el metge que la va atendre, que la caiguda va ser degut a una ensopegada. No se li van realitzar les proves que haguessin detectat un petit ictus, causat causant d'un desmai i no de tropeçar. Es va fer mal a les cames. Caminava amb bastó i portava baix l'ànim. La vaig trucar aquell migdia per saber si tenien menjar a la nevera. Ella va intentar que no hi anés, dient-me que feia molta calor, que estaràs cansada de la setmana, que ja ens ho farem, no cal que vinguis. Gairebé em convenç, però un no sé què em va fer engegar i anar cap al carrer de la palla. Es va posar molt contenta, quan vaig anar traient del carretó el que els havia portat. Sempre feia ullets quan veia bons tiberis. I de cop em va deixar anar. Que bé, demà dinarem puré de verdures, però avui, quan afluixi la calor, baixarem al bar del Pi a fer una tapeta i un vi blanc. No sé per quins set sons vaig aturar la veu de la Glòria fiscalitzadora que li anava a recomanar no baixar al carrer, recordar el dolor de les cames i assenyalar els menjarets que li havia portat. Un cop d'intuïció em va fer dir «Molt bé, Llumeta, si tu vols aniràs al bar del Pi, com no pot ser d'una altra manera». Em va fer acompanyar-la al llit. Volia estirar-se una estona per carregar piles per portar a terme els seus plans més immediats. I allí, estirada, i mirant-me com només ella sabia fer, em va dir Glòria, en dos mesos jo ja no seré aquí. Això no és vida. A punt vaig estar de respondre el que solia dir-li quan treia el tema, que seria alguna així com «Ai bé, mare, no ho anuncis, ja faràs». Però la intuïció de nou em va fer dir Tu sempre m'has dit que ets una afortunada, o suertuda, com deia ella, com dius tu. I, per tant, la vida et donarà allò que desitges. Ara no pateixis, estigues tranquil·la i em va agafar la cara entre les seves mans i per darrer cop vaig escoltar el molt, molt que m'estimava. I jo a tu, mare, t'estimo fins al cel de les oques. I vaig marxar. Aquell vespre, ella va baixar al bar del Pi. Va fer el ritual que també donava sentit a la seva vida. Va tornar cap a casa, es va dutxar i un segon ictus, aquest fulminant, la va portar allà on ella volia anar, doncs sí, la mare sempre ha estat una suertuda. Fins al final vas fer allò que vas voler i la vida et va regalar una sortida dolça, tranquil·la, neta i plaent. Et va estalviar el neguit d'haver de portar a terme allò pel que t'havies estat preparant durant molt de temps. Quan el Jaume em va trucar aquella nit per dir-me que la mare havia mort, vaig sentir que d'alguna manera, aquella tarda, les dues, vam saber que era el darrer cop que ens compartíem. Gràcies a les seves xerrades teòriques sobre la mort i el dret a decidir quan i com sortir d'aquesta vida, he transitat pel buit que ella m'ha deixat d'una forma serena, tranquil·la i fins i tot joiosa. La joia de viure, sí, però també la joia de saber morir. Regals de llum. I per acabar, us convido que quan arribi el moment de dinar, recordeu a la llum mirant-nos i dient una de les seves frases cèlebres. Eh, Àngels? que bo que, és, que bo que és tot, que bé que estem. Assegut a la plaça del sortidor Aquí t'espero com si fos el primer bar La bohem on comença el carrer Blai Que és la petita rambla del poble sec parlant de la pluja que ha plogut, Imatges molles dels miralls damunt l'asfalt. Potser és per això que el teatre està tan buit. Potser és per això que avui sento tan buides les meves mans. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Parlem de la vida que ha de vindre, de tots els homes que estimen els altres homes. Et pregunto si existeix la humanitat, si hem de declarar la guerra a algun exèrcit d'ignorants. Mira, jo ja t'he vist plorar, i creu-me quan et dic que em passa igual Quan em cantes les cançons mentre treballes Assenyalant-me els dubtes com martells dins del meu cap Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol i escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. I mentre a la cuina s'acumulen els plats i els gots del sopar d'ahir la nit. Tinc por de posar ordre a aquesta vida o de fer-ho quan ja sigui massa tard penso quina sort tenir cançons per explicar-te que a vegades sóc al fons i treure l'energia necessària per lluitar i sobreviure en aquest maleït món. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol i escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona una nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port.